для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца-артыстка Ліка Пташук. Яснае дзіцяці. Калі хочаш хоць чаго-небудзь дабіцца, трэба паказваць перш за ўсё прыклад самому. А тут, як назло ў сваёй хаце парадку такога, каб прыклад іншым паказваць, а не знаку. І не таму, што не хацеў Меканор, не спрабаваў нават парадак гэта ўстанавіць. Спрабаваў трошкі нават не раз, але Але што ж ты зробіш, калі матка, ды можна сказаць і бацька, і разумець толкам нічога не хочуць. Матка ты клець возьмешся, рабіць што не па-заведзенаму, адразу ад страху бялее і бошкая. Ледзь толькі ўзяўся калоць дровы ў нядзелю, дык прыбегла, слёзна прасіць маліць пачала, каб не гнявіў Бога, працаваць. Тады ён заявіў ясна, што ў Бога няма. Але матка слухаць не стала, кінулася да яго як на нейкага злачынца ці вар'ята, міканорко. Ты ж сам не знаеш, што кажаш. Ты ж не знаеш, божачко, не думай нічога. Не бойся, мама. Не думае ён нічога, бо няма яго ні сакрэт. Святы Божа, святы бясмертны, а што ж ты кажаш? Не слухай ты яго. Не слухай ён, мама няма каму слухаць. Выдамка ўсё это. Меканорка, Меканорка, маўчы, Маўчы Богам прашу. Яна тулілася да яго грудзей, зыходзілася плачам, просто стагнала ад страху, і Меканор, як ні ваяўніча быў настроены, прыціх і пашкадаваў старую. Маці ж, калі супакоілася трохі выціраючы рашком хусткі твар, паглядзела на яго пільна і сказала неспакойна: « Нагаворвае это нехта табе на Бога. Гэта анціхрыстаў нейкі голас. Ніхто не нагаворвае маму, Гэта я сам знаю, от толькі на вас дзіўлюся, нагаворвае, Чую міканорка, нагаворвае. Яна запытала з трывогай: « А мо ты занядужаў? Здаровы ён. У тым і аснова, што здаровы, і бачыць такое, што іншыя не сакрэт не бачаць, і сярод тых свая матка, якую шкода за яе страхі, і за якую не то, што сорамна, але балюча. Баіцца яна ўсяго, што супраць рэлігіі. Баіцца ад свае цемнаты, ад несвядомасці, Так што калі меркаваць па ўсіх правілах, сама па сабе яна не вінавата. Саромецца за яе ясна няма чаго, Але ж хоць і шкода яе і нялёгка бачыць, як яна перажывае, сядзець, як на прывале склаўшы руки таксама не метад. Трэба ісці ўперад і ўперад. Канешне, тут не можна не ўлічваць, што матка ёсць матка, не вораг, які свой чалавек, толькі што несвядомы. Трэба неяк лічыцца з ёю тлумачыць, тлумачыць, наступаць разумна, можна сказаць, з тактыкай, з манеўрам, з усякім подступам, абходам і таму падобным, але наступаць, канешне, трэба, бо інакш ніколі нічога не даб'есся. Няхай прывыкае і яна, і і бацька таксама, што не такія цвёрдыя іх старыя парадкі. І што багі, не такія паны, пра якіх і падумаць, а не тое, што сказаць няможна нічога непачцівага. Багі усялякія святыя, так думаў Меканор. Вось чым ваяваць трэба. У кожнай куранёўскай хаце ў кутку пад ручнікамі, як прусакі, якія ў золаце ўсюды, куды не зірні, у хаце зрэб'е, цвіль, беднасць. А вось тут бляск, раскоша, як у царскіх палацах, мабыць. Цара скінулі, косці даўно згнілі яго, гэтыя жывуць людской цёмнасцю карыстаючыся. Жывуць і ані гадкі. З самага пачатку, як вярнуўся са службы, і знелюбіў Міканор гэту плойму як нейкія вартавыя строга сцерагла чалавечую бяду і ні разу не ўзнялася рука, каб перахрысціцца. З часам не любоў міканора яшчэ памацнела, і спакойна зірнуць не мог на шуканства гэтае, так і хацелася сказаць пра іх што-небудзь насмешлівае, едкае. Доўга стрымліваўся, шанаваў матку. Але ж трэба было нарэшце пайсці наперад. Не век жа цярпець і мірыцца з матчынаю цемнатою. І вось аднойчы устаў міканор пасля абеду з-за стола, тады як трэба было б перахрысціцца, подступіўся бліжэй да абразоў, прыгледзеўся і запытаў самым сур'ёзным тварам: « А хто я то, верхні бог? Ха, як бы на старога глушака падобны? Маці летня выпустила міску, якую взяла са стола. Меканорка. Ён заўважыў у матчаных вачах блед трывога, роспач. Нашто табе гэта? Нашто шчапаць табе яго? Ці ж ён паганае табе што зрабіў? Ну ні, не зрабіў, бо і не мог зрабіць. Чаго не было, таго не было. Ну толькі ж чысты глушак. Ну як скажы ты з карча малявалі. Ой пакарае ён цябе за такія словы міканорка. Пакарае, Не сцерпіць ён, баліць мая душа, маўчыць. Дошка маляваная мама ўсё сцерпіць. Ну глушак, Ну праўда ж, ну чысты глушак. Не чапай матку, перахрысціўшыся пазяхнуўшы санліва, заступіўся за старую бацька. Не падабаецца, дак не глядзі, але не чапай. Ён яшчэ раз пазяхнуў, са смачным крэктам пачухаў за спіною і мірна прамовіў да жонкі і ты не трасіся вельмі бо яно, як той казаў і праўда, не даказаў ніхто, не бачыў на свае вочы. Дак можна думаць і так і так. Як я то? Так і так, сумелася матка. Як жа ў цябе язык паварочваецца? Ну няхай ён малады, а ты ж жыццё ўжо пражыў, пабачыў усяго. Бацька пачухаўся, А ў тым і соль, пабачыў што. Па-рознаму, Пабачыў, распісваюць усё і святых і Бога. Як быў у маньжуры, дык там за ўсім іначы Бог. Жоўты, касавокі, хітры такі паглядае. Усё адно як іх некалькі ў іх гэтых багоў. Ой-ой, гэта ж ты са ўсім здурнеў на старасці, зачаем сказала матка. Бацька зноў пачухаўся а і святыя ва ўсіх розныя белы ўвесь у сваіх зрэбных сподніках у доўгай летні да кален сарочцы бацька пасунуўся к палацям і калі сеў на край сказаў міканору і ты не вельмі на абразы не не намі заведзено дак што як не намі адказаў міканор вочы заплюшчыць ці што ну канешне заплюшчыць мо. І бацька салодка пазяхнуў. Ну а што ж? Калі душа проста не трывае гэтага глупства, спытаў Міканор. Усякага глупства багато, адказаў бацька. Дык што ж, цярпець век. Ну, а што? Наступнае бацькава слова разадраў позіх. Бацька, як бы паказваючы, што гаворка гэта нецікавая, яму адвярнуўся, лёг на рызё, пацягнуў на плечы коўдру і амаль адразу ж захроп. Міканур пастаяў хвіліну з прыкрасцю. Нібы чакаў, што бацька нешта яшчэ скажа, зноў загаворыць, Но нельга ж так недарэчна перарываць іх спрэчку. Але з ложка чулася адно мірнае з тонкім, як аб павуціну подсветам храпення. І тады Меканор павёў вачыма на маці. Тая стаяла перад абразамі, з паніклай галавой, сумная, строгая і ціха мармытала нейкую малітву. Міканор сарваў з цвіка будзёнаўку, накінуў на плечы шынель і хуткім парывістым крокам выйшаў на скрыпучы ганак. От дзе ён, гэты цяжкі рубеж, А ён у сваёй жа хаце. І каб жа на гэтым рубяжы быў хто чужы праціўнік якіх, то тут задача была б простая. Обучены не сакрэт таму, як браць такія рубяжы, дзе праціўнік сядзіць. А вось жа свае людзі там, свая матка, свой бацька. І вось якая тактыка цяжкая. Самому маркотна ад такой тактыкі і ад матчыных страхаў, ад яе пякучых слёз, але нічога. Няхай паперажываю, нічога не зробіш інакш. Калі-небудзь дзякаваць можа будзе. А можа і не будзе. І не трэба. Не за тое, не за падзяку змагаемся. За гэтым рубяжом бачыўся меканору другі багата большы, можна сказаць цэлая лінія. Адна пазіцыя гэтай лініі прайшла ў баку ў мокуці, з якой бацька прывезлі такога п'янага, што давялося несці яго ў хату нібы мех. Таксама сп'янелая матка і меканор ужо на палацях знялі з яго халодную світу, узяліся церці снегам белыя рукі і вуха. Доўга, доўга давялося церці, пакуль старэчыя крывыя пальцы не наліліся жывой ружовасцю. Ён жа то стагнаў нібы ў снег, то скрыпеў зубамі і нешта мармытаў без складу, без ладу. Балючы прыкра было за бацьку. Было б бачыць яго сівую к святу падстрыжаную бараду з камякамі нікай яды прыкра. Разушы цвёрдыя лапці, Маці накрыла бацьку коўдрай, потым світай, аб'ехала на падлогу і прытуліўшы раскудлачаную галаву са сунутай хусткай да краю палацяў, нядобра і неяк не па-людску завыла. І яе было шкода. Прыкра было за яе. У шчырым поўным тугі плачы чулася п'яная, брыдкая, отупелость. На другі дзень бацька ўстаў позна. Быў ён нікі, пазелянелы, пастарэлы, нібы вымачаны, доўга чухаўся на палацях, глядзеў з-пад лба хмурна, пакутліва. Босы пацёўся да вядра каля парога і доўга піў ледзяную ваду, не мог здаволіцца. А маці не ўтрывала, папракнула ад печы. Добры быў дамецько, добры. Налізаўся як, чуць давезлі. Усё з саней каціўся, га? Бацька прамаўчаў на яе дакор, зірнуў з-пад лбанамі канора, і хутчэй адвярнуўся ўсё ж не вытрымаў прахрыпеў да старой ці і не знайшла б чаго а пахмяліцца матка пашкадавала бацьку прынесла з каморкі ў корчыку самагонкі ставячы перад ім на стол зноў упікнула хеб не чарнушка не знаю як давезла б скоціцца з саней вой ляжыць як палену сорам выпіўшы бацька павесялеў сказаў раптам здаволены, нібы хвалячыся. А, пагуляў добра. Не пашкадаваў зяць гарэлкі. І вас не пашкадаваў, мабыць, тато, адгукнуўся сумна Міканор. А я што? Чаго мне шкадаваць? От што ты сястру не ўважыў. Вольга та шкадавала. І чалавек яе пакрыўдзіўся. А нічога, уважушчы. Не, канешне, на вашага п'янага мікалая сказаў міканор і от зноў ішло як нікая рэлігійная эстафета ці даўно мінуўся той святы мікалай а ўжо блізка былі каляды з кожным днём набліжаліся ўсё больш поўнілі курані сваім клопатам чым бліжэй падступалі тым больш брала кураніну як бы ліхаманка як не злаваў міканора бачыў лихаманку гэтую не толькі не гналі як хваробу паганую а просто такі рады былі ёй к дурной папоўскай выдумцы калядам не ішлі ціха сабе з пакоры перад папом царквою а спяшаліся спяшаліся за хвотай з нейкай вясёлай нецярплівасцю як бы там і праўда свята сапраўднае было але ж не нібы на выперадкі адзін перад адным хапаліся дарабіць усё па гаспадарцы запасаліся на святы везлі складывалі ў хлявы сена калолі дровы запасаліся не на дзень на два на ўсе каляды на два тыдні у каляды по папоўскаму закону нічога рабіць было няможна грэх Зіма нібы спрыяла калядам. Халады дала дужыя. Раніцы ўставалі ружовыя, з ружовым светам і ружовым ыніем, якога багата было на сценах у падстрэшшах на галі дрэваў. Куранёўскія двары, уся вуліца поўніліся звонкасцю, звонкімі галасамі, звонкім іржаннем і рыкам, звонкім крэктам варот. Ды мы над куранёўскімі хатамі стаялі ў ружовым небе, як лес. Сонца амаль не меншыла холаду. Твар шчыпала, калола тысячамі дробных іголак. У полі грудзі аж захлыналіся ад чысціні, ад холоду не тое, што цераз світу, але і цераз добрую чуйку, мароз неўзабаве сцінаў усё цела. Толькі ратунку было саслізнуць, ды да патрухаць услед саней, прытоптваючы бы ў скоках. І ў лесе, і каля стагоў рабілі пакуль, але вярталіся і ўстывалі так, што потым, як казаў чарнушка, студзіла і на гарачай печы. Ночы былі светлыя, такія ціхія, што калі Міканор прыходзіў з вячорак, душу таміла самота. І самота чулася мацней, як пракідваўся сярод ночы і спачатку ў дрымотнай няцемнасці слухаў, як цераз цьмяны марозны роспіс шы прасочваецца галоднае выццё ваўкоў, што кружылі тады ў халодным полі ў голых зараснікаў вакол куранёў. Неспакойны сон – ноччу не раз перабівалі гулкі удары абухом. Мароз калоў бярвенні. Мусіць, не было ў куранях такой хаты, дзе б не думалі, не дбалі пра каляды. Хочаш, не хочаш, давялося думаць пра іх, дбаць і міканору. Але дбаў міканор аб калядах так, як напэўна не адзін другі куранёвец за ўсе гады, як стаяць тут гэтыя старыя хаты. Не было, мабыць, такой гаворкі, такой сустрэчы, дзе б пры зручнай нагодзе, а той без такой нагоды, па-вайсковаму, без далікацтва, не біў міканор па калядах, дзе толькі мог, вучыў ён людзей, рэзаў праўду, каляды гэтыя, забабоны, з темнаты, опіум папоўскі, рэлігійная выдумка. Васіль сусед, з якім міканор такую гаворку зачапіў каля калодзежа, толькі коса з-пад лба паглядзеў на міканора, Ды з вядром хутчэй парыпаў лапцямі да хлява. Хоніш, калі ўрэзаў такой меканор у алюшавай хаце, не толькі не набычыўся, але нібы ўзрадаваўся, вядома, выдумка глупства, выгадная папам. У хаце акрамея іх траіх не было нікога, і за хонем лёгка згадзіўся з меканорам Алёша. Іншыя хлопцы дзядзькі, хто спрачаўся, Ну, хто хоць і не вельмі пэўна ківаў галавою, хто такіх было найбольш перамоўчваў. Вельмі, вельмі частымі канор у гэтых гаворках спатыкаў абыякавасць. На чаго тут гаварыць? Чаго мудрагеліць, як бы чуў ён? Таму гаворкі такія хутка ж вельмі гаслі, танулі між іншых жыццёвых меркаваннях і развах. Гарачэй на размову пра каляды адгукаліся дзяўчаты і жанкі эліты і ледзь не ўсё люта кідаліся на міканора і строга яго судзілі. Думаць не хацелі, як бы, нават баяліся, што думаць гэта ўжо грэх. Толькі Ганна Чарнушкава запомнілася міканору. Яна не бошкала, не пужалася, не пужалася, слухала, але з якім недавер'ем, з усмешачкай якой. А ўсё ж і тое добра, што слухала, слухала яго міканора. Можа, калі і падумае, неспакойная, разумная ў вачах яе заўсёды бачыў. Вось што цешыла і радавала яго, асабліва ў гэтыя дні, калі так расчаравала яго хадоська. Хадоська, пра якую ён нядаўна думаў, што ён скорый у камсамол дарогу можна будзе даць ёй аказалася не трохі не лепшай за Васіля дзятла. Гаварыць не дала не толькі пра Бога, а і пра папоў, пра папоўскія хітрасці. І ясна сказала Міканору, што такому чалавеку не тое, што ў перадзе ў першых радах, а ў і ў тылі невядома, як плесціцца, давядзецца. Мала калі выпадала меканору столькі расчаравання, як у гэтыя дні. Колькі ж ён не стараўся, А перадсвяточная вясёлка лихаманка ў куранях не толькі не ападала, а было чутна ўсё мацнела. І ў гэтую калядную лихаманку ўсё часцей упляталі свае роспачныя, перадсмяротныя галасы, парасяты, свінні, авечкі, якіх калолі рэзалі каму можна было і каму не можна. Не было такога дня, каб не чулася ці з аднаго ці з другога хлява спалоханага бэлькання ці пранізлівага віску, каб не чырванеў ці на адным ці на другім агародзе за хлявом вясёлы агеньчык, не плыў у гару дым. Цэлымі днямі яшчэ нядаўна марозна чыстае паветра поўнілася пахамі дымнага смуроду, палёнай шчаціны, падсмажанай свінячай скуры. От жа дзікасць, злаваў міканор. Зубы ж заўтра на паліцу пакладуць, а не думаюць, не берагуцца. Усё пад нож пусціць гатовыя для дурнога свята. Учора дакараў суседа Васіля, які свежаваў авечку. А сёння, як не стараўся аберагчыся, падпасць улезла ў хату к самому. Вярнуўшыся ад рэка, Ка, з якім хацеў пагаварыць, каб падвесці яшчэ галля на грэблю, убачыў рэптам, што бацька каля прыпека тэчыць аб цэглу шыла. Нават каб не пачуў, як нахмурыўся бацька, як адвёў вочы ў бок, здагадаўся б ён адразу, на што рыхтуе ён шыла. Але з гэтай бацькавай хмурнасці і ніякаватасці зразумеў Меканор яшчэ і тое, што без яго у бацькі была з маткай нядобрая гаворка і што бацька саступіў. Ну што? Усё-такі рашылі пакланіцца Богу, не ўтрываў міканор пасля нярэдкага ўжо ў хаце няёмкага маўчання. Не кажы, міканорко, адразу адгукнулася маці, нібы толькі і чакала гэтай гаворкі. Гэта трэба. Ты як хочаш думай, а коляды, я так коляды і па-людску трэба з імі. Так што па-людску, гэта што значыць рэзаць свінню трэба. Трэба міканорка, трэба. Добрыя будуць каляды, дык ураджай добры будзе і худобе прыплод добры, сабярэш потым нешта. Само расці ўсё будзе. Чакайце толькі, адважыўся адказаць міканорка. Тут ужо выціраючы нізам сарочкі шыла, нібы апраўдваючыся, загаварыў бацька. Насця з сямёнам і ольга са сваім будь павінны. Частаваць жа нечым трэба будзе. Ды дзяцей прывязуць. Вон сколькі, к дзеду і бабе, У Вольгі ж уже пятае нешта гукае, га? Дык, канешна, усё это ў святы дзень рабіць трэба, адказаў Міканор. Ну, а калі ж? На гэта міканур толькі рукой махнуў. Пусты занятак спрэчкі гэтыя. Мала толку з гэтых спрэчак. І падумаў ён сумна, як жа ўсё пераблыталася. Сплялося тут, каб каторы не хацеў святкаваць. Дык нібы ўжо абавязаны госці, дзеці, сваты прыедуць на свята. Трэба старацца для іх, не знеславіцца. Хітра аблытала людзей папоўская гайня. Дома не сядзелася і міканур выйшаў на вуліцу. Пакручыў да хоні. Хацелася пагаманіць па шчырасці з тым, хто цябе разумее. Да каго дойдзе твая трывога журба. А наперадзе былі каляды. پشکم Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.